i gelecek, aylar Ավարտելով Սիսիանի վարժարանը ոսկե մեդալով, ընդունվել եմ Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարան, առաջին մասնագիտությամբ տնտեսագետը։ Հետո որոշեցի նոր ուղղություն վերցնել եւ փորձեցի ինձ IT տեխնոլոգիաների ոլորտում եւ ավարտելուց հետո մագիստրատուրան, ինձ չգտնելով Երևան քաղաքում, որոշեցի, որ հետ պետք է վերադառնամ իմ հայրենի Սիսիան ու այնտեղ շնացնեմ։ Ընդունվեցի աշխատանքի Սիսիանի Պետական քոլեջում որպես դասախոս։ Ներեք աշխատանք չգտաք, թե Չէ, Պարզապես ես ինձ հարազատություն չէի գտնում Երևանում։ Միշտ ասում էի, որ Սիսիանում ես ինձ հայ եմ զգում, իսկ Երևանում ես ինձ սիսիանցի եմ զգում։ Դրա համար ես պարզապես տեղափոխվեցի Սիսիան։ Աշխատելով Սիսիանի Պետական քոլեջում փորձում էի իմ ներդրումը ունենալ երիտասարդ սերնդի մտածելակերպի փոփոխման մեջ, որտեղ մեր երկրում շատ խնդիրների հիմքը հենց մեր մտածելակերպն է, եւ ես ցանկանում էի դա փոխել։ Այնուհետև աշխատանքի անցա նաեւ Սիսիանի քաղաքապետարանում եւ 2014 թվականին հայտ ներկայացրեցինք Սիսիանը դարավ տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք, առաջին երիտասարդական մայրաքաղաքն էինք եւ 2014 թվականի ընթացքում շատ մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան Սիսիան քաղաքում, երիտասարդությունը համախմբվեց եւ ես ինքս երբ որ կողքից էի նայում, շատ բուրը զարթոնք էի տեսնում երիտասարդության մտածելակերպում, համախմբվածության մեջ եւ այդ փոփոխությունները մինչեւ այսօր դեռ շարունակվում են եւ երիտասարդության կան այդ համախմբումը, մտածելակերպը, այդ կարողությունները, հմտությունները, որ տրվեցին այդ 1 տարվա ինտենսիվ վերապատրաստումների, ծրագրերի ընթացքում, մինչև այսօր իրենց հետքը թողել են Սիսիանի եւ տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման տարբեր ուղությունների վրա։ Ինչ եք փոխել։ Եթե 2011 թվականին Սիսիանում երազանք էր, որ երկու երիտասարդ իրար հետ համախմբեն ու գնան քաղաքապետից որևէ բան պահանջեն, ասեն օրինակ, այս ծառը ինչու է կտրել կամ ինչու է այստեղ աղբթա կապված եւ երկար ժամանակ չի հավաքվում, ապա այսօր դա արդեն իրողություն է եւ երիտասարդները շատ ուշիվշով հետևում են քաղաքապետանի գործունեությանը, իրենք արդեն իրենց տեր են զգում այդ քաղաքում եւ ցանկացած հարցում փորձում են հետևել հնարավորության դեպքում կանխել ցանկացած գործողություն, որը չի բխում հասարակության շահերից կամ որը պարզապես իշխանությունների բարձի թողի գործնական հետևանք կարող է լինել։ Եվ դա ինձ շատ է ողջևորում։ Այսօր Սիսյանի երիտասարդություն Կոմերցիական հասարակության ձևավորման առաջին քայլն արդեն արված է։ 2010 թվականին հիմնեցի նաև կամ Կարթարություն միասնություն քաջություն երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը եւ մեր հասարակական կառավարական կազմակերպության նպատակն էր, որպեսզի կարողանանք Սիսիանի երիտասարդությանը տալ այն հմտությունները, կարողությունները, որոնք անհրաժեշտ են 21-րդ դարում ցանկացած երիտասարդի գտնել իրեն որպես հասարակության անդամ եւ որպես երկրի լիիրավ քաղաք քաղաքացի։ Կարծում եմ ինչ որ կերպ կարողացել ենք դրան աջակցել, տարբեր ծրագրեր ենք իրականացրել, հատկապես հեռավոր գյուղերի զարգացմանն ուղղված туриզմի զարգացման համար, երիտասարդներին հյուրատնային բիզնես վարելու, բացելու, կառավարելու հմտություններ էինք սովորացնում, եւ այսօր կան իսկապես հեռավոր գյուղերում ամեն գյուղում թեկուզ մեկական հյուրատուն, ովքեր սպասում են անհամբեր իրենց туриստներին, ովքեր ամառային ամիսներին գալիս են եւ վայելում են մեր հրաշք բնությունը։ Հավատացեք, շատ մեծ փոփոխություններ կան վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որտեղ երիտասարդները ավելի ակտիվ սկսեցին դառնալ եւ սոցցանցերում եւ իրենց հնարավորություններին սկսեցին հավատալ, ու այդ ամենը բերեց նրան, որ Սիսիանում եղանակ է փոխվում արդեն երիտասարդների համախմբման շնորհիվ Սիսիանում հնարավոր է փոփոխություններ։ Մերձև ասում էր երիտասարդություն դու գեղեցիկ ես, եթե բարձրանպատակ ես։ Այսօր ինչ նպատակներով է ապրում երիտասարդությունը։ Երիտասարդությունը այսօր ավելի շատ ձգտում է ազատության։ Ցավով պետք է նշեմ, որ ոչ բոլոր երիտասարդները հասկանում են այդ ազատության իսկական արժեքը կամ գինը, որովհետև շատերը ազատությունը սանձարձակության հետ են ավելի շատ շփոթում, ամենաթողության հետ, սակայն ոչ մենք եթե ազատությունը ձեռք ենք բերել, ապա պետք է տեր լինենք դրան եւ պատվախնդրորեն, նախանձախնդրորեն պայքարենք դրա պահպանության համար, քայլեր ձեռնարկենք եւ իրական յուրաքանչյուրս մեր տեղում, մեր ուժերի ներածին չափով։ Մենք չենք կարող պարզապես անգործության մատնվենք եւ ասենք դա մեր գործը չէ։ Ոչ, այսօր դա մեր բոլորի հուզող հարցը պետք է լինի։ Գուցե դրանով էր պայմանավորված, որ երբ որ իմացա դասավանդերի Հայաստան քրթական հիմնադրամի մասին եւ ծանոթացա նրանց տեսլականին, միանգամից հասկացա, որ դա հենց այն է, ինչ ես ցանկանում եմ, որովհետեւ դասավանդիր Հայաստանի նպատակն է, որպիսի Հայաստանում ամեն երեխայի տալ հավասար կրթություն ստանալու հնարավորություն հնարավորություն։ Եվ ես, քանի որ մինչև այդ դասավանդում էի Սիսիանի Պետական քոլեջում, հասկանում էի, որ աշակերտները, որ դպրոցից գալիս են քոլեջ, ինչ որ բան կոտրված է այդ երեխաների մոտ։ Ինչն է պատճառը։ Նպատակներ չունեն, երազանքներ չունեն, ցանկություն չունեն սովորելու, որևէ աշխատանք անելու։ Ինչն է պատճառը։ Չէ՞ որ այդ երեխաները մանկապարտեզից շատ պայծառ մտքերով գնացել էին դպրոց։ Եվ ես փորձեցի այդ խնդրի լուծումը գտնել դպրոցում։ Եվ գնացի դասավանդելու Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ Մարտունիկի շրջանի Մարտունի գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես ինֆորմատիկայի ուսուցիչ։ Եվ որոշ ժամանակ անց, երբ որ ես խորքից ցեցի ուսումնասիրել տարբեր դասարաններին դասավանդելով, հասկանում եմ, որ որքան դասարանները մեծանում է, աշակերտների մոտ ցանկությունը այնքան կորում է, որովհետև առաջին հերթին, երբ որ աշակերտը գնում է դպրոց, իրեն չեն ասում, թաքցնում են գաղտնիքը, թե ինչի համար իրենք պետք է սովորեն։ Ինչու՞մ է դրա կարևորությունը։ Ինքը շատ հասարակ մի հատ բարձ բանաձև է։ Բազմապես անհրաժեշտություն գիտությունը պիտի սովորեն։ Բայց ինչու համար, որտեղ է դա իրենց պետք գալու, դա երբևէ չեմ տեսել որևէ ուսուցիչ ասի, եւ այդտեղից գալիս է հենց նախատրամադրվածությունը, սա մեզ պետք չի, այս սինուս կոսինուսը մեզ կյանքում պետք չի գալու, մեզ չեն հանդիպելու, ինչի այսօր պիտի սովորեմ։ Ասենք ֆիզիկայի նման հրաշք առարկային անցնում, բայց դրա կարևորությունը կյանքում առօրյային դրա գիրառելությունը ոչ մեկ աշակերտին չի բացատրում։ Դրա համար աշակերտը հետաքրքրություն չունի լսելու ուսուցչին, ինչեւ դասի վերջ հատկապես երբ որ իրեն հաս անհասկանալի բաներից է խոսում ուսուցիչը։ Դպրոցում Կարողացա՞ք կոտրել այդ գաղապարը ձեր աշակերտների մեջ։ Չեմ կարող ասել, որ ամբողջությամբ, սակայն այն, որ աշակերտներիս մոտ մտածելակերպ է փոխվել, դրանում համոզված եմ։ Իրենց երկրին տեր կանգնելու մտածելակերպ է փոխվել եւ երբ որ իրենք իրենց ընկերոջ ձեռքն են բռնում աղքցելու համար, դրանում եմ համոզված, որպեսզի աշակերտներս զգան, որ իրենք են այդ երկրի տերը, իրենք պետք է մնան, պայքարեն եւ այն, երբ որ սեպտեմբերին առաջին տարվա աշակերտներից գրեթե 70%-ը ցանկություն չունեին հետագայում մնալ եւ ապրել գյուղում, վերջում 90%-ից ավելին ցանկանում էր ապրել հենց իր գյուղում, որովհետեւ իրենք հասկացել էին, թե ինչ կա այդ գյուղում, ինչքան հրաշք է այդ գյուղը եւ իրենք են հենց անհրաժեշտ գյուղը զարգացնելու եւ շենացնելու համար։ Եվ ես երևի համարում եմ դա իմ ամենամեծ ձեռքբերումը։ Եվ այն, որ աշակերտներ ունեի, ովքեր արդեն մեծ-մեծ երազանքներ ունեին, ինչ որ մեկը ծրագրավորող էր ուզում դառնալ, ունեի աշակերտ, ով հանրապետության նախագահ էր ուզում դառնալ եւ այս անարթարությունը ուսումնասիրություններին վերջ տար եւ երբ որ ամենասկզբից աշակերտների համար չափանիշ է ինչ որ հարուստ լինելուն, հարուստի նմանակելը, բայց վերջում ինքը հասկանում է, գիտեք, ես էլ եմ ուզում ձեր նման ուսուցիչ դառնալ, դրանից ավելի մեծ ձեռք բերում չկա կարծում եմ։ Երկու տարի աշխատեցինք։ Երկու տարի հետո, երբ որ ես ավարտում էի դասավանդիր Հայաստանում իմ փորձառությունը որպես ուսուցիչ հեռավոր այդ գյուղում, առաջարկ ստացա, որպեսզի իմ գործնայությունը շարունակեմ Արցախում եւ դա ինձ համար մանկության երազանք էր դեռևս որովհետև միշտ Արցախի հետ կապ ունեցել եմ եւ ամեն անգամ շատ մեծ սիրով սրտի թրթիռով եմ սպասում եւ հաջորդ անգամ պետք է առիթ ստեղծվի։ Սակայն թե բարձրապես։ Բարձրապես ես երբ որ գալիս ու կանգնում եմ այստեղի լեռներում, անտառներում, ես հասկանում եմ մեր թակավորներին, կանգնելով հայկական հողի վրա սկսում են հոխորտալ շապուհի արժեքներ։ Ես այդ նույն զգացողությունն եմ ունենում, երբ որ ես կանգնում եմ այս հողի վրա, ես կանչ եմ զգում հողի եւ այդ զգացողությունը չի կարող համեմատվել ոչ մի զգացողության հետ։ Ինձ համար պարզապես երազանքների առաջարկ էր, երբ որ ես ստացա այսօր Սեպտեմբեր ամսից աշխատում եմ Դասավանդիր Հայաստան քրթական հիմնադրամի Արցախի մասնաճյուղում որպես առաջնորդության զարգացման ղեկավար։ Այստեղ մենք ունենք 4 ուսուցիչներ, ովքեր դասավանդում են 3 հեռավոր համայնքներում եւ նրանց ամենօրյա աշխատանքին եմ փորձում աջակցել մասնակցել նորությունների սահմաններում, ինչպես նաև դասավանդում եմ Արցախի պետական համալսարանում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների գծով եւ փորձում եմ իմ հնարավորությունների սահմանում մտածելակերպը փոխել նաև ուսանողների մեջ, որ իրենք են երկրի տերը, իրենք ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, իրենք թող չսահմանափակեն իրենց այսօրվա նեղ հնարավորությունները, որ տալիս է համասարանը կամ երկիրը, այլ ավելի մեծ մտածեն, ավելի մեծ երազանքներ ունենան, որովհետև տեխնոլոգիաների այս դարում պարզապես սահմաններ գոյություն չունեն եւ իրենք շատ հեշտությամբ կարող են այդ ժամանակակից շատ պահանջված մասնագիտությունը ձեռք բերելով աշխատել արտասահմանյան ցան ցանկացած մեծ ընկերությունում ապրելով ու արարելով հենց Արցախում։ Այսինքն այդ հնարավորությունը կա։ Այո, այդ հնարավորությունը կա եւ ես այսօր պահը բաց չեմ թողնում ցանկացած ուսանողի այդ մոտիվացիան տալու, շահագրգռելու, որ այո դու կարող ես եւ դու պետք է փորձես։ Քո երկրում է լավ ապրել։ Այո։ Շատ եմ ճամփորդել աշխարհում եւ ինձ համար Հայաստանից լավ տեղ չկա բարձապես, որտեվ ամենահաճելի պահը, երբ որ դու իջնում ես օթանավական եւ քեզ ասում են՝ «Բարի գալիս հայրենիք», դրանից ավելի հաճելի խոսքեր չկան, որ մարդ ուզում է լսել։ Դասավանդիր Հայաստան ծրագիրը ինչ նորարարություն է բերում Իմ սովորելու տարիներին ես երևի բախտավոր մարդ եմ եղել, ով լավ ուսուցիչներ է ունեցել, ովքեր ճիշտ է շատ հաճախ ինչ որ կաղապարներով գիտելիքներ են տալիս, ինչ որ տեսական հատվածներ, որ ես պետք է անգիր անեի, եւ այդ ամենից պարզապես երևի իմ մեջ մի հատ անկոտրում ինչ որ բան կար, որ ես չէի վարանում այդ ամեն ինչը սովորել, եւ այդ ամենը հիմք հանդիսացավ հետագա իմ հաջողությունների համար։ Բայց ինձ դպրոցում չեն սովորացրել անկաշկանդ լինել, ինձ դպրոցում չեն սովորացրել երազանքներ ունենալ մեծ-մեծ բաների մասին մտածել կամ անհասանելի բաների ձգտել, կամ շատ հաճախ ցանկացած բան, երբ որ առաջարկել ես, ասել են դա սխալ է, բայց չեն ասել ինչու է սխալ, ու չեն թողել, որ քո բռնած ուղությունը շարունակես, կամ ես դպրոցում դե չեմ համարձակվել ուսուցիչներից հակաճառել, ասել ոչ դուք սխալ եք, թեկուզ ես գիտեի, որ ինքը սխալ բան է գրել գրատախտակին։ Իսկ դասավանդիր Հայաստանի հենց առաջին կարևոր կետերից մեկը այն է, որ մենք աշակերտին հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի ինքը բաց բացահայտի իր ներուժը հավատա իր ուժերին ու այդ ամենը մենք զգորթում ենք նաև ակադեմիական, արժեքային եւ հմտությունների մեծ փունջով, որովհետեւ ցանկացած մարդ քաղաքացի, որ կայանում է, ինքը պետք է ունենա հստակ գիտելիքներ, պետք է ունենա հստակ արժեքային համակարգ, ինչպիսի քաղաքացի ցանկանում ենք ունենալ տարիներ հետո եւ ինքը ուշպաս լինի 21-րդ դարի հմտություններով, որովհետեւ գուցե ինքը շատ խելացի անznավորություն լինի, սակայն իրեն ճիշտ ներկայացնել չկարողանա, հաղորդակցման հմտություններ չունենա, բանակցի ստեղծելու հմտություններ եւ մենք այսօր փորձում ենք ձևավորել այնպիսի աշակերտներ, այնպիսի հասարակություն ապագայի համար, ովքեր իրենց երկրին տեր կկանգնեն, ովքեր կհավատան իրենց հնարավորություններին, ովքեր մեծ նպատակներ կունենան ու նպատակասլացություն կունենան։ Մեկ երկու քայլ եթե չստացվի, վայր չեն դնի իրենց նպատակները, այլ այլ տարբերակներ կփնտրեն։ Մեր հասարակությունում մարդիկ հալած յուղի տեղ են դնում ցանկացած ինֆորմացիա, որը ստանում են եւ որտեղից է գալիս խնդիրը։ Ես փաստում խնդիրը գալիս է դպրոցից, որտեղ դպրոցից արդեն իսկ արգելում են երեխեքին մտածել, սեփական կարծիք ունենալ։ Մանկապարտեզն է փաստորեն ինչունիկների շրջանը։ Դպրոցում պարզապես ինֆորմացիա են տալիս եւ ասում են սա է ճշմարտությունը։ Վասակցունին Դավաճան էր, Վարդան Մամիկոնյանը հաղթեց, բայց ինչու կամ հանրապետական կարգերը վատն են, կամ հանրապետական կարգերը լավն են, միապետական կարգերը վատն են, ինչու երբ որ աշակերտը ցանկանում է անգամ հակաճառել, սկսում են հակառակ ընդդումներով ճնշել ու աշակերտը ստիպված վերջում ընդունել ուսուցչի կարծիքը։ Ինչը հարցը մենք շատ ենք տալիս մեր աշակերտներին եւ դա իսկապես տարիներ հետո տալու է իր արդյունքը։ Երկու տարի հետո ես արդյունքը արդեն իսկ տեսել եմ։ Ամեն օր այդ աշակերտի հետ խոսեն արժեքներից, պետությունից, երկիր, հայրենիք գաղափարից անհնար է, որ դա իր ծիլերը չտա մի օր։ Ու ես համոզված եմ, որ տարիներ հետո մենք շատ հիանալի սերունդ ենք ունենալու, որտեղ մենք այսօր արդեն իսկ ունենք այդ սերունդը, պարզապես այդ սերնդին ճիշտ հղկել է պետք, որպեսզի ստանանք այն հասարակությունը, ինչ մենք երազում ենք։ Դառնանք մեր ռադիոհանդեսի մեր շրջանակի, երբ ասում ենք հայուհի, գնոջ կամ աղջկա, ինչ տեսակ է ձեր մտապատկերում։ Ո՞վ է հայուհին։ Ժամանակային բակի ցայուհին ըստ Մարիամ Թորոսյանի։ Ինքը միաժամանակ հեշտ, բայց միաժամանակ շատ բարդ հարց է, որովհետև յուրաքանչյուր հայ հատկապես յուրաքանչյուր հայուհի պետք է հասկանա, որ իր վրա իսկապես մեծ պատասխանատվություն է դրված սերունդ կրթելու։ Ես դրանում բազմից եմ համոզվել։ Մի անգամ տատս ինձ հարցրեց, ինչ է անում A + B-ի քառակուսին, ասացի A քառակուսի + B քառակուսի + 2AB, ասաց ոչ հավասար է առաջին անդամի քառակուսի գումարած երկրորդ անդամի քառակուսի գումարած առաջինի եւ երկրորդի կրկնապատիկ արտադրյալ տատս 77 տարեկան էր ասի տատիկ դա դու որտեղից գիտես բա գիտես ես միշտ այսպես տատիկ եմ եղել ես էլ եմ ժամանակին մաթեմատիկա սովորել եւ ես այդ դրով շատ մեծ ամոթ եմ զգում որ իմ 77 տարեկան տատա ավելի լավ գիտեք մաթեմատիկան քան ես, ավելի հիմնավոր, այո, երբ որ մեր երեխաները մեծանում են իրենց տատիների հետ, մեծ երջանկությունը, որ ես ստացել եմ այդ դասիրակությունը տատիներից, փոխանցված իմ հայրիկին, այժմ փոխանցված ինձ, սակայն մեր հասարակությունում այսօր մենք շատ ենք խոսում գենդերային անհավասարությունից եւ այլ խնդիրներից, այդ ամենը հաճախ ինձ ցավ է պատճառում, որովհետեւ երբ չէ Ես նախ երբևէ չեմ տեսել որևէ գենդերային անհավասարության խնդիր, որին ես բախվեմ։ Չի եղել դուր, որ ես թակեմ եւ ինձ ասեն, չէ, դու կին ես դրա համար քեզ չենք ընդունում։ Իհարկե մեր երկրում Փարքաստու սկսել է գնահատվել գիտելիքը առաջին հերթին, բայց ցանկացած կինել պետք է գիտակցի, որ կապ չունի ինքը ինչ պաշտոնի կլինի, կապ չունի ինքը ուր հասած կլինի, միշտ պետք է իմանա, որ ինքը օրինակ է ծառայում այլ աղջիկներին եւ մեր հասարակությունում շատ մեծ անհրաժեշտություն կա զար զարգացած գրագետ յուրտ հայրենանվեր կանանց, որովհետև այն որ տղաները հայրենանվեր են, իրենք կյանքն են տալիս հայրենիքի համար, դա անհերքելի է բայց այդ նույն ուսումնասիրակով է այո բայց հենց կանանք են չէ այդ ամեն ինչը ներդրել ուրիշ ինչ է ժառանգել երտաստանի կանանցից հասկացան գիտելիքի հանդեպ սերը Ես ժառանգել եմ երևի ամենամեծ հպարտությունս է, որ ես շատ սիրում եմ մեր խոհանոցը։ Սիսյանյան խոհանոցը Սյունիքին բնորոշ խոհանոց է, որովհետև տատս Գորիսեցի է, հետո Սիսյանը ամուսնացել ու տենց մշակույթների խառնուրդ է ստացվել եւ կարող եմ հպարտանալ, որ գրեթե բոլոր Սիսյանյան ճաշատեսակները կարողանում են պատրաստել։ Այսօր կարող մի Բաղադրատովսկիս էլ մեր ունկնդիրների հետ, որ զուտ Սիսյանյանը։ Իմ ամենասիրած ճաշատեսակներից մեկը դա քյալագյուշ ճաշն է։ Շատերը կռվում են, ասում են դա Արցախինել են շատ մոտ, հիմա Սյունիքն է թե Արցախը, բայց Սիսիանում դա շատ ընդունված է եւ բոլոր պատվավոր հյուրերին պարտադիր մենք քալագեշով ենք հյուրասիրում։ Չնայած ես մի քանի այլ տարածաշրջաններում եմ հանդիպել այս ճաշատեսակը, բայց տարբեր են։ Մենք եփում ենք հետեւյալ կերպ. հիմքը հանդիսանում է չորաթանը, որը ամառվա ամիսներին, երբ որ չորացնում են տատիները, բայց դա արել են ժամանակին, երբ որ սառնարաններ չկան, բայց այս այսօրվա տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս վրճը չորացնենք, այլ հենց թաց վիճակում ահել։ Տեսքով ահել սառնարան։ Չնայած փորձել եմ երկուսնել չորացած թանինը այլ համունի, անհամեմատելի է, այո։ Բացում ենք ջրով։ Երևի արևը իր մեջ պահում է այդ չորաթանը Կարծում եմ այդ տարբերակը բնական առաջվաններ տատիկների ավելի նախընտրելի է։ Համաձայն չեք։ Միանշանակ։ Այնուհետև ոսպ ենք եփում առանձին, ջրով բացում ենք, երբ որ պատրաստ են երկուսը խառնում ենք իրար եւ վերջում սոխառած ենք անում համեմում ցիտրոնով։ Որքան հնարավոր է շատ ցիտրոն, որովհետեւ այդ բույրը հարևանների տուն հասնի կամ փողոցով անցնող ցանկացածում եք դուրը թակի ասի դուք այսօր քալագեշ եք եւ դա չի։ Ուսումնանք որ մի անգամ կյուրընկալվենք եւ կվայելենք։ Դուք Սիսյանի գյուղերից ցանկացած տուն եւ թե մտնեք, այնտեղ ձեր շատ մեծ սիրով կհյուրասիրեն Քալակեշ։ Իդեպ հետաքրքիր պատմություն կա դրա հետ կապված, երբ որ ես Մարտունիում էի դասավանդում, այնտեղ այլ մշակույթ էր, որովհետեւ ամբողջ գյուղը եկել էր Մուշից, Սասունից, Վանից եւ իրենց խոհանոցներ տարբեր, ամեն ինչ տարբեր էր։ Արևմտյան Հայաստանի փոքրիկ պատառիկ էր այնտեղ եւ որպեսի հեշտ ինտեգրվեի համայնք, հեշտ ինտեգրվեի կոլեկտիվի մեջ, որոշեցի մի օր Քալակեշը եւ ողջ դպրոցում ցիտրոնի հոտն էր տարածվել, շատ-շատ էին հավանել։ Երկրորդ անգամ խնդրեցին, որ եթե ենք հետո աշակերտները եկան իմ տուն ասացին, ընկեր Մարիամ, մենք էլ ենք ուզում այդ հոտը միջև հիմա մեր գտնում։ Եվ հասկանում ես, որ պարզապես սեղանի շուրջ ավելի մտերմիկ, ավելի ջեր մտնոլորտ կարող է ստացվել եւ շատ հարտություններ, շատ հեշտությամբ կարող են հարթվել հենց նման դարեր շարունակ հային նաև այդպես է նվաճել բոլորի սրտերը։ Այո, գուցե դա խորամանկ քայլ էր, բայց հաջողվեց։ Ասում են, չէ՞ տղամարդուսի կտանող ճանապարհն անցնում է ստամոքսի միջով։ Սա միշտ պիտի հիշեն մեր հայինները։ Միանշանակ մեր ժամանակը սպառվեց։ Վերջում կցանկանայի լսել ձեր մաղթանքները մեր հայիններին, հատկապես երիտասարդ Մարիամի ուղերձը, մաղթանքները երիտասարդ հայիններին։ Ես մաղթում եմ, որպեսզի մեր բոլոր հայ աղջիկները լինեն համարցակ, չվախենան իրենց նպատակներից, երազանքներից, որովհետև դրանք իրագործելի են անպայման, եթե դու ճիշտ քայլեր ձեռնարկես։ Սակայն ինչի էլ որ հասնեն, ուրել ձգտեն, միշտ պետք է հիշեն, որ իրենք են ամեն դեպքում մեր ազգին առաջ տանողը, որովհետև եթե իրենք չլինեն մեր տղամարդկանց կողքին, հաստատ տղամարդիկ էլ չեն կարողանային հաջողություններին հասնեն, ձգտումն ունենան։ Ուզում եմ, որպեսզի մենք պատասխանատվությամբ վերցնենք այն աշխատանքը, ինքը բերչի, ինք ավելի շատ պատասխանատվությունը, առաքելությունը, այո, ճիշտ հիշեցիք, որ մեր ազգին առաջ տանողը, մեր ազգի մշակութային պահպանող կրողը մենք պետք է լինենք եւ ապագա սերունդների դասիրակության ոչ պատասխանատվությունը մեր վրա է եւ մենք դա պետք է պատվով կրենք անկախ ամեն ինչից թե մենք ինչ պաշտոններ կհասնենք ինչ բարձունքներ կգրավենք միշտ պետք է հիշենք որ նաեւ մենք այլ պարտականություններ եւ այլ առաքելություններ ունենք